Əziz və möhtərəm müsəlmanlar, bu ilk keçəcəyimiz dərsdə Allahın izni ilə Şeyx Abdurrazaq ibn Abdülmuhsin Əl-Bədrin Necə xeyrin açarı ola bilərsən adlı kitabındandır. Və kanalımızın da adı xeyrin açarı olduğuna görə və bu bu dərsində inşallah ilk dərs olmasını uyğun hesab edirik. Ona görə <clears throat> dərsimizə başlayırıq. İbn Məcə Sünənində İbn Asim Sünnə kitabında başqaları Ənəs ibn Malik radiyallahu anh rivayet edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnne minen nasi nasen mefatiha lil hayri məğaliqa lil şər. İnsanlar içində eləsi var ki, xeyrin açarı və şərrin də qıfılıdır. Və buyurdu ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm arxasınca və insanlar içində eləsi də var ki, şərrin açarı xeyrinsə qıfılıdır. Və buyurur ki, "Fətuba limen ce'alallahu məfatihəl xeyri alə yedihi." Nə xoşdur o insanın halına ki, Allah Taala xeyrin açarı onun əlində edib. Və vay olsun o insanın halına ki, Allah Taala şərrin açarını onun əlində edib. E, e, hədis e, səhih Şeyx Albani Silsiləti Səhihdə hədisin həsən olduğunu bildirmişdir. Və bu hədis əzəmətli və bu və buna bənzər əzəmətli hədislər bu mənanı dəstəkləyir. Başqa bir demək hədisdə İbn Mac, Tirmizi E, süneninde Ebu Hureyre'den rivayet edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün e, oturmuş, eğleşmiş bir bir grup adamın yanından keçdi və buyurdu ki: "Ələ unəbbiukum bi xayrikum min şerrikum." Sizə xeyirləriniz və şərləriniz kimdir? Ondan xəbər verinmi? Fəsəkətəl qavm, ya yəni insanlar sakit durdu və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu 3 dəfə təkrarladı bu həmin sualı 3 dəfə təkrarladı ki, sizin xeyirliləriniz və şərliləriniz kimdir? Xəbər verinmi? Axırda buyurdular ki, bəli, ya Rasulullah, bizə xəbər ver ki, ə, e, şərlilərimiz kimdir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, xayrukum men yurca xayruhu ve yu'menu şerruh. Xeyirliniz o kəsdir ki, onun xeyri umular və onun şərrindən də əmin olunar. Və şərliniz o, o kəsdir ki, Ondan xeyir umulmaz və onun şərrindən də əmin olunmaz. Və bu qardaşlar, əslində bir Rasulullah s.ə.v-in iki cümlədə dediyi bu söz hər bütün müsəlman bunu eşidən hər bir müsəlman üçün bir qaydadır. Və insan öz özlüyündə öz nəfsinə müraciət eləsin ki, özü baxsın ki, o xeyrin açarıdır, yoxsa şərrin açarıdır Və bu hədisinə özünə baxa bilər, baxıb bilə bilər ki, o insan xeyrin yoxsa şərin açarda. Baxsın görün o özündən xeyir umulan müsəlmandırmı? Onun şərrindən insanlar əmindirmi? Yoxsa insanlar ondan heç bir xeyir ummur və onun şərrindən də əmin deyil. Və bu və bunun kimi hədisləri eşidəndə müsəlman qəlbi ölməmiş, axirət yurdunu arlayan hər bir müsəlman istəyir ki, Dünya və axirətdə xeyrə çatmayan, hə, çatmaq istəyən hər bir müsəlman istəyir ki, xeyrin açarı olsun və şərrin də qıfılı olsun. Və hər bu, bu müsəlmandan tələb olunan bir şeydir. E, lakin e, qardaşlar, bu şey əlbəttə ki, təmənni ilə sadəcə e, deməklə olmur və mütləq səbəblərdən sarılmaq, Allahdan kömək istəmək, səbəblərə sarılmaqla insan xeyrin açarı olub Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin tuvbə dediyi, nə xoşdur o insanın halına dediyi və yaxud da bir təfsirə görə tuvbə cənnətdə bir ağacdır. O kəslərdən ola bilər. Və əgər Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm kimin haqqında deyir ki, "Əl-veyl olsun, veyl olsun ona" və bir rivayətə görə də bir veyl e, cəhənnəmdə təfsirdə gəldi, bəzi təfsirlərdə gəldiyi kimi cəhənnəmdə bir vadidir. Allah Taala onu şərrin açarı olanlara xeyrin qıfılı olanlar üçün hazırlamışdır. Və inşallah ki e, və hər bir müsəlman bu şeyləri eşitdikdə və insan sual verər ki, necə mən xeyrin açarı ola bilərəm? Şeyx burada 15-ə yaxın səbəblər sayır və bu səbəbləri e, bu səbəbləri insan sarılmaqla, bunlara əməl etməklə Bu ən mühüm səbəblərdən biridir. İnsan xeyrin inşallah ki, xeyrin açarı ola bilər. Və uzun olmasın deyə və yorucu olmasın deyə qardaşlar, bu bu səbəblərin hamısını e, bir dərsdə zikr etməyəcəyik və qısa-qısa zikr edəcək ki, həm yadda qalsın, həm də ki, qulaq asması, asılması asan olsun. Və bu gün inşallah birincini xeyrin açarı olmaq üçün ə, e, ən birinci səbəblərdən olan səbəbi zikr edəcəyik. O da ki, nədir? O ki, Allah Azza və Cəllə huva xayrul fatihin. Yəni Allah Taaladır insana o qapıları açan, xeyrin insanı, xeyrin açarı eləyən Allah Taaladır. Bilmək lazımdır ki, ən birinci insana insanı xeyrə çatdıran, insanı şərdən uzaqlaşdıran Allah Subhanahu Taaladır. Və bilmək lazımdır ki, Allah Taalanın adlarından biri də Əl-Fəttəhdir. Yəni Allah Subhanahu Əl-Fəttəhdir. Fəttəhın çox mənaları var. Xeyri cəlb edən, pisliyi uzaqlaşdıran, qullar arasında hökm verən, onları doğru yola yönəldən, hidayətə ver, yönəldən, ruzi verən e, geniş mənalı addır və Əl-Fəttəh bu Allahın adlarından bir addır. Və Allah Teala buyurur ki: "Velillahi lesmaul husna fed'uhu fed'uhu biha." Ən gözəl, ən gözəl adlar Allahındır və bu adlarla Allah Taalaya dua edin. E, və bilmək lazımdır ki, Allahdan istəyəndə əgər insan xeyrin açarı olmaq istəyirsə desin ki, ya Fəttəh, məni xeyrin açar et. Ey Fəttəh olan Allahım, məni xeyrin açar et. E, və bu adın, bu adla Allah'a ibadət etmək üçün birinci bu adın mənasını bilməliyik və bilməliyik ki, Allah Taala'nın adlarının hər bir Allah Taala'nın adının öz bir hər bir ad bir e, e, sifətə və ya bir e, bir sifətə dəlalət edir. Yəni əgər biz deyirik ki, Allah Taala Rahimdir, demək ki, o rəhm eləyəndir. Ər-Razzaqdir, o demək o ruzu verəndir. Hər bir adın sifətə, hər bir ad sifətə dəlalət edir. Və həmçinin Əl-Fəttah da Allahın adlarındandır. Mənası da qullarını xeyrə çatdıran, onları xeyri yönəldən, hidayət verən, şərri uzaqlaşdıran, müvəffəq edən mənalarını verir. Quran-ı Kərimdə Əl-Fəttəh adı iki yerdə keçir. Birincisi Şuayb aleyhissalam dua eləyir. Buyurur ki, Araf surəsində Rabbənə ftəh beynənə və beynə qavminə bilhaqqi və əntə xayrul fətihin. Yəni, nə vaxt ki, vaxt Şuayb aleyhissalamla qovmi mücadilə eləyir. Şuayb aleyhissalama deyirlər ki, ey Şuayb, sənin qövmün olmasaydı, yəni səni çoxdan daşlayardıq. Yəni zəif görürlər. Şöyb əleyhissalam da dua eləyir ki, Rabbənə ftəh beynənə və beynə qavminə bil haqqi və əntə xayrul fatihin. Ey Rəbbimiz qövmümlə ə, e, qövmümüzlə bizim aramızda hökm ver. Yəni ki, ya Rəbb məzlum olana kömək et. Zalım olanı şərrini birdən uzaqlaşdır, onun cəzasını ver və sən hökm verənlərin ən xeyirlisisən. İkincisi, Səbə surəsində Allah təala buyurur ki, "Qul yecma'u beynənə Rabbuna thumma yeftahu beynənə bil haqq və huve və huvel fettahul alim." <coughs> De ki, Rəbbimiz ham, hamımızı bir yerə cəm edəcək, sonra aramızda ə, e, haqla hökm verəcəkdir. Ə, e, həqiqətən o fəttəh olan və hər şeyi biləndir, hökm, ver hökm verən və hər şeyi biləndir. Ə, e, Allah Taala'nın başqa yerdə Fatır surəsində buyurur ki: "Mə yəftəhillahu lin-nasi min rahmetin fələ mumsikə ləhə və mə yumsik fələ mursilə lehu min ba'dih." Yəni Allah Taala'nın qulları üçün açdığı rəhməti əgər qulları üçün insanlar üçün bir rəhmət açarsa, rəhmət rəhm eləyərsə, onun qarşısını alan heç kəs yoxdur. Əgər o rəhməti də saxlasa, verməsə, onu da Allahdan başqa ə, e, heç kəs onu qullara çatdıra bilməz. Ə, e, və ə, bu adla Allah Subhanahu istəməli ki, ya Rəbb, ey fəttəh olan Allahım, bizə xeyrin qapılarını aç ə, e, və bizi xeyrə, hidayətə çatdır və bizi ə, xeyir əhlindən elə. Və Allah Taala ona dua edən, ona yönələn qolanı zəlil etməz və duasını da geri çevrilməz. Və Allahdan istəmək lazımdır. Allah təala ey Rəbbim mənim üçün elm qapısını aç və salih əməl qapısını aç, gözəl əxlaqlı olmağın qapısını aç. Və necə ki bəzi sələflər demişdi ki, deyir innə hadihil əxlaq və hayb. Həqiqətən deyir bu əxlaq, deyir bəxşişdir, bir hədiyyədir. Allah təala hansı qulunu sevərsə, ona ondan verər. Və Allah təala qardaşlar, bu ruzini qulları arasında böldüyü kimi bu əxlaqı da, əməlləri də e, qulları arasında böl bölmüşdür. İnsan, yəni xeyir istəyirsə, ən birinci o xeyri, xeyrin xeyirləri əlində cəm edəndən istəməlidir. E, buna görə tabinlərdən olan, tabinlərin alimlərindən olan e, Muttarif ibn Abdullah buyurur ki, çox əcaib bir kəlmə deyir. Buyurur ki, deyir: "Lau uxrica qalbi və ju'ila fi yasari." Əgər qəlbim çıxardılıb sol tərəfimə qoyulsa, deyir, bütün xeyirlərin hamısı da gəlib sağ tərəfimdə dayansa, deyir, mən o xeyirlərdən heç bir şeyi götürüb öz qəlbimə qoya bilmərəm, ancaq Allah Taala'nın qoyduqlarından, istədiklərindən başqa. Yəni şey burada demək istəyir ki, e, bu hörmətli tabiin, yəni bütün xeyirlər hamısı Allah Taala'nın əlindədir və ən birinci xeyrə çatmaq üçün Allahdan istəmək lazımdır ki, Allah Subhanahu taala e, insanı xeyrin açarı eləsin. Çünki biz bəzən insan görürsüz ki, mövzə eşidir, faydalı ə, e, hədislər eşidir və ayə ayələrə qulaq asır. Amma Bu danışıqlar qutarandan sonra, oxuduğu qutarandan sonra görürsən ki, çox az adam müvəffəq olur ki, o hədisdə deyilən, o, o ayədə zikr olunan şeyləri eləyir. E, bu da Allah Subhanahu müvəffəq etdiyi kəslər yalnız o kəsdə onları eləyir. Yəni insanın güclü olması, ağıllı olması, e, elmli olması bəs deyil. Vallahi ki, Allah Subhanahu istəməsə e, insan heç bir xeyrə çatanmaz və Allah Subhanahu istəyirəm ki, Allah Taala məni də, sizləri də xeyrin açarı olanlardan eləsin və inşallah ki bundan sonrakı <clears throat> e, zikr edəcəyimiz şeylər də davamı olacaqdır və ümumən bir xatırlatma edim ki ə, e, ə, e, bu dərsdə çalışacağıq gündəlik olsun, gün ya da gün aşırı olsun və ümumən həftə içində ə, dərslərdən biri moizə xarakterli dərs olacaq. Hər həftədə bir gün moizə xarakterli dərs olacaq və həftə içində ə, e, əqidə dərsi olacaq. Təfsirdən Allahın izni ilə nə isə keçməyə çalışacağıq və fikir paylaşımları da olacaq inşallah və minhəclə bağlı paylaşımlar da olacaq. E, Subhanakallahumma və hamdik, şədu an la ilaha illə entə, əstəğfiruka və etub ileyk.